Joseba Ziron, egunon? Egunon, zer moduz? Ongi, hilabete, duela hilabete, Iruñako hauzapezgoa, herriko etxe hartu zenuen, abenduan oita sortzian zentzura mozioten ondotik, hilabete, e, ze nolako hilabete izan da zuretzako? Bueno, ba, nahiko eroa izan da, ba, egizu, azierak eh, nolakoak izaten diren beti gauza guztietan, eta ba, Iruña bezalako udal batetan, ba, hau da, Titanic e, eh, itxasuntziaren moduko, <laughs> moduko instituzioa. Da, kostatu egiten du, kostatu egiten du, baina, bueno, posik eh, gaude eta orain ja martxan euneko eunean. Hala ere, esperientzia baduzu, zeren duela, uste, eh, duela sortzi urte, duela amabi urte, hausapes izan ziren, la urtez baita ere, ez? Beraz, baduzu bai, esperientzia pixka bat. Bi mila eta amabostean, e, hautezkunde horietan, lortu genuen, alkatetza eta 2000 eta emeretzi darte onginen. E, zalatu duzu, hausapes gora heldu zarenean, tirantak eh, utxik eta eh, ordenagailuak eh, itzaliak atxeman dituzula, beraz, transizioa biziki utxala izan dela itzineko hausapesarekin? Bai, bueno, beti esaten dugu ez, e, transizioak eta erraztu e, behar direla, iriaren e, onurarako, Baina kasu honetan ezin dugu horrelakorik e, esan, nik uste dute eh, mm, hauzapez eh, e, oiak ezin izan duela edo ez duela jakin behar bezala gestionatu ba, frustrazioa, eta zaurezki horrek e, e, eraman du ba, ba, gauza arraroak egitera eta haien artean ba, ba, bai ba, zarean antzuden hainbat zare udal zare e, karpetak e, direnak udal zarean egon beharko zirenak dezagertu dira eta topatu ditugu ba, ba hori ez bulego utxak eta eta ordenagailuak formateatuak esaten den bezala utxik eta batera informaziori gabe ez da hori oso ohikoa eta en ez da komenigarria ere, baina baina bueno, ba gauzak horrela horrela dira. Ahora, hori bai hasieran eh, esan bezala, ez dakit zeintzen horren asmoa, baina en fin, gu ja euneko eunean gaude martxan eta eta udala ez da gelditu. Hmm. Eh, oroitzen gira hor abenduaren hogeita sortziko irudi horietaz, zentzura mozioa izan zen e, ba, kontxelu Eh, karrikan Iruñako plaza jendez mukurru beterik, E, bazen alako kezka bat, eh, ez dakit, alako kalapitak izango tezirenik, zeren eta aitzineko hauzapezaren alderdiak ere upenekoak ere bere jendeak deitu zituen karrikara, pixko bat, egoera lazaitu da? Bueno, nik uste dute eh, poliki-poliki eh, eh, lasaitzen, ari dela. Egun hori ere oso lasaia izan zen, egia da eh, lengo hausapezak, ba, bueno, ba, adierazpen batzuk egin zituen, nire ikuspuntutik tokiz eh, kanpokoak, guk batez ere alaitasuna eta adieraztera deitu genuen, eta egia da horretan ere gehienetan gertatzen den bezala jendea politikoen aurretik kokatu zela. Eta kalean batez ere eh, egontzen begirunea, errespetu errespetua eta eta lasaitasuna. Etzen bat ere problemarik izan, eta nik egia esan da tentsio hori, ezarri nahi izan den eh, tentsio hori, somatu dut eh, maila politikoan, baina berriz eh, kalean ikustut gauzak askoz ere normaltasun gehiagorekin hartu izan direla. Elkarbizitza da, aipatu duzun hitza, benin da berriro, iruniak behar duela elkarbizitza, ezberdin pentsatzen duten e, jenden artean, elkarbizitza hmm. behar dela, ez dut uste upeneko e, autetxiek eta mm, gara hau zura itzineko hau ber eh, iritzia duenik, ez dut uste oso pozit joan denik eh, erriko etxetik ez? <laughs> Bueno, ba, hori da ez, e, hemen beti esaten dut ez, politikak azken finean, batzutan goian kokatzen zaitu, beste batzutan e, azpian, batzutan e, gustora, beste batzutan ez eta hori eh, profesionaltasunez eh, onartu eta eta asimilatu behar dugu ez dago ez dago besterik orduan eh, alde alde horretatik ba, bueno, pues, e-, egia da hasierako azerrea nola bait, ba, bueno, ba, ulergarria dela, baina, bueno, ja, altura, altura hauetan, eh, hemen jendeak eta hiriak behar duena, da lana, lana, eta pixka bate eh, azerre hori edo, edo sufle hori, ez, hemen komentatzen genuen bezala, ba, behar bezala jeistea, eta, bueno, ja, normaltasun batetara e, itzultzea. Eta ez dakite hori oso ongi e, ulertu duen e, lengo hauzapezak, ez, baina, bueno, ez badu, orain arte ulertu, amaitu beharko du lertzen ez dagoelako beste remediorik. Duela, 2000 eta malauan hausapes izan zinenetik gaur eguneko hausapes izatera, ze aldatu da zartu zarenean eh, erriko txeko bulego nagusira? Bueno, eh, nik batez ere eh, beti esan nuen, eh, aurreko garai eh, horretatik, em, atera altzen gauzarik oberena eta importanteena zen ba hori ez, ba jendeari helarazi e, behar zitzaion iruñeko herriari helarazi behar zitzaion gauzak egiteko beste modu bat badagoela. Orduan momentu horretan eta eskuina bateratua etorri zelako galdu genuen eh, alkatetza, baina mm, utzitako aziak ba, ba, bere fruitua eman du. Jendeak ikusi du benetan ba, bi modu e, daudela, bi eredu daudela gauzak e, egiteko moduan, eta gero eta gehiago iruñan, gure eredu hau, guretzat bada eredu zintzoa, eredu jatorra, lana batez ere eskaintzen duena, da jendeari hori gustatu zaio eta gero eta barneratuago dago. Entzuleri horretaraziko diego, hautezkundeak bozak izan zirela maiatzean, mm. aldiz zentzura mozio bat elduzela abendu ondar-ondarren oita sortzian. Ze aldatu da zei zazpila horietan, olako aldaketa izateko? Rameari da, eh, sozialistak egin duela eh, zuen alde, eta horregatik ikertatu zela bai. zentzura mozio hori, ez? Claro, hori da, ez, e, hemen e, badago badakizu e, Iruñeko udala oroar oso oso e, zatikatua guk sortzi e, zinegotzi ditugu eta beraz beste zei babes gehiago behar ditugu eta hori gauzatu ahal izateko behar genuen kontigo zurekin, behar genuen geroa bai eta behar genuen baita ere e, botu batzuk behar genituen. Hori etzen posible izan bere momentuan, pasatu behar izan dira zei e, hilabete, zei hilabete hauetan guk hasiera batetik egiten genuen diagnosia bete, bete da goitik bera. Hau da, iruña e, lengo upeneren e, gobernuarekin e, guztiz paralizatua egongo zela, beste lau urte gehiago galduko genituela, eta bueno, zei zazpi hilabete hauek zertarako balio izan dute, bueno, pues batez ere PSN sozialistak horretaz ere konklusio berera e, iristeko horrela e, baldin bada eta benetan honek irauten badu urteetan zehar pues, ontzat eh, emango dugu, ez? Azken finean hemen beti ezaten dugu, ez gaudela musean bezala txikitara e, jolasteko baizik eta benetan e, eta ben importanteena kasu honetan da erakustea argi eta garbi, ez bakarri badagoela gauzak egiteko beste modu bat, baizik eta baita ere nola baiteko, ez dakit, e, adostasun politiko bat sortzeko urteetan, iraunkorra izango dena. Hori da importanteena. Alderdi sozialist Eustak e, una Nafarroan zenbait herrietan e, euskararen eh, inguruko diskurtsoa ez duela bat ere euskararen aldekoa. Bai. Aldiz, ez dakit Iruñean hori nola egiten duzuen uztarketa hori bi kultura politiko ezberdin nola lotzen da? Bueno, hori da, eh, normalean sozialista eta gure artean dagoen ez, ez adostasun haundienetako bat ez e, e euskararekiko e, jarrera. Guk badakigu e, honetan ba, lan egin beharko dugula sozialistekin, badakigu pedagogia handia egin beharko dugula eta ba, bueno, pues, agian arlo sozialean e, gehiago izan dezakegu e, adostasunetara iristeko mm, badakigu euskararen alorra izango dela e, gogorrenetako bat. Baina, baina nik uste dut baita ere minimo e, batzuk e, paratuz eraiki dezakegula baita ere hortan ere banola e, adostasuna eta eta ez dakit eta lan egin. Ahora dudari gabe hori da, e, Euskararena da, orain momentu honetan, sozialista eta gure artean, dagoen, ba, hori ez, distantzia haundiena. Hmm. Bukatzen joateko Joseba Ziron, <coughs> ez dakit, e, hemendik eta eh, urtea bukatzerako, e, eh, janik baditu zein dosier, zein gai izanen diren zuentzako lehentasunak kiruñarentzat. Eh, bai, bueno, dudari gabe badago, e, e, espedienterik importanteena dudari gabe da e, aurrekontuena, hori edozein instituzio batetan oso oso importantea da, lanean ari gara eta pensatzen dut hemendik oso oso gutxitara, ahalko dugula ja e, zerbait e, aurkeztu, kontuei aurrekontuei dagokionez. Eta horretaz aparte, gero badaude e, afera konkretuak, ala nola hemen Iruñan oso importantea da zarazate, pasealekuaren eh, bir urbanizazioa e, eh, pasaden ostira ostegunean aurkeztu eh, genuen ja gure zeindan gure asmoa eta gure kronograma eta horretaz aparte baita ere etxe bizitza plana hemen e, Iruñan bueno estaduan e, oro har bada arazo oso oso handia etxe bizitzarekin batez ere e, gazteentzako etxe bizitzari dagokionez eta badugu e, plan bat ba, oso ilusenagarria. Eta horretaz aparte, pues, joan alko ginen iaia ausoz auzo ez definitzen auzo bakoitzerako e, zer nahi dugu. Ideia oso ilusionagarriak e, ditugu, eta, eta bueno, pentsatzen dut bereala erakutsiko diogu jendeari orain arteko paralizia e, amaitu dela. Joseba Ziron, e, aurtengo Sanfermitan txosnak ikusiko ditugu berriro? Hoize baietz, noski. <laughs> <laughs> E, bai, batez ere, Batez, ere ikusiko duguna izango dira e, San Fermin e, e, herrikoiak herriak eratuak eta herriarentzako. Ba, ederki ba, mila esker Joseba Ziron eta, eta segilanean errandu zuen bezala, ongi segi? Mila esker zuei eta bezarkada estua.